але інколи здаються оксамитово чорними, брови густі, темні, високе чисте чоло, прикрашене хвилею також темної, як воронове крило зачіски. На верхній губі ледь помітна тінь ніжних волосинок. Гордо і вільно несе свою голову Галина, і, може, саме оця постава надає їй такої незалежності. Зараз на обличчі сліди втоми, але це не перешкоджає їй залишатися сильною, впевненою, зосередженою. Вона міцна і висока, але ступає своїми стрункими ногами легко, майже нечутно, і це ще раз підкреслює її не тільки приховану, але і ясно видиму силу. Щось нам передали? наполягала Галина. Так власне кажучи, нічого важливого. Якісь ви дивні обоє, уважно глянула на своїх друзів Галина. Посварилися? Ні, відповіла Раїса. Деякі проблеми розв'язували. Звідки вони у нас з'явилися? Сорока на хвості принесла. У сороки хвіст довгий. Проблем, очевидно, було багато. Саме так, нарешті наважився заговорити Іван. І я зразу хочу всі ці проблеми, хай вони сказяться, вирішити раз і назавжди, бо інакше ні жити, ні дихати неможливо. Він глянув на вродливе, не просто, а зухвало вродливе обличчя Галини з хвилюванням і мало не з острахом. Він любив вірно і ніжно, хоча й без будь-яких надій на щастя, оцю сповнену сили і молодості жінку. І саме кохання вимагало правди, хай навіть найжорстокішої, але правди. Коли він нарешті наважився заговорити, власний голос не сподобався йому страшенно. Якась непевність і, може, навіть запобігання вчувалися в кожному слові. Хотілося говорити по чоловічому суворо й твердо, але це не вдавалося і від того слова лунали все більше збентежено, не би соромився своїх неприпустимих думок Іван Журба. Галю, ти не гнівайся на мене. Не бери близько до серця те, що я говоритиму, але промовчати неможливо. Ми група радянських розвідників у тилу ворога, і ніяких таємниць між нами бути не може. Додай самодіяльних розвідників, докинула Раїса то байдуже, професійних чи самодіяльних, стояв на своєму лейтенант. У нас є зв'язок із центром, нам дають завдання, а як ми виконуємо його, залежить тільки від нас самих. Все правильно, погодилася Галина. Пробач, будь ласка. Але вона, він кинув на Раїсу погляд ясно синіх, у цю мить на диво холодних і безжальних очей твердить, ніби ти вчора ввечері, в готелі Люкс мала зустріч з італійським генералом Гвідо Матінеллі. Він усміхнувся ніяково, неначе дивуючись, як це така неприпустима, ну, неймовірна дурниця могла стати предметом обговорення. І, вже намагаючись виправдатися, попросити пробачення, додав Ти не турбуйся, я їй не повірив. Це все, звичайно, брехня і хвороблива фантазія. Але не сказати тобі, промовчати я не міг. Ще раз прошу пробачення. А пробачатися нічого, відповіла Галина, поглядаючи то на Івана, то на Раїсу. Навіть натяку на острах чи хвилювання не вчувалося в її голосі. Глибока певність у правильності кожного свого руху, вчинку чи слова володіла всім її єством. Ти не відповідаєш на запитання, гостро підкреслила Раїса. Тобі так потрібна відповідь? Мені вона зовсім не потрібна, вибухнула жінка. Я і без відповіді все точно знаю. Можна сказати, на власні очі бачила. Йому потрібна. Тобі потрібна відповідь, Іване? Ні, грубо відповів лейтенант. Вона мені не потрібна. Я напевне знаю, що все це підла брехня і наклеп. А відповісти доведеться. Раїса не хотіла відступати. Може, й доведеться. Що нам передали, Іване? Бачиш, не хоче відповідати. На інше розмову переводить, торжествувала Раїса. І тільки тепер Іван Журба по справжньому стривожився. Кохання і цілковита довіра до Галини були найголовнішими його почуттями. Вони не похитнулися, вони так само непорушні й недоторканні, але саме тепер вони вимагали цілковитої ясності. Ні підозра, ні тривога не мали права існувати поруч з ними, і вже десь у глибині душі з'явився острах за своє, хай дуже химерне і уявне щастя. І острах цей треба було